أتاني الرجال الأمات الضلال وأحيوا بهدي الكتاب عمر عادلي عمر شخصي كي مثل دادگاه امروزي نه مثل قاضيان امروزي نه كي شخص به قتل برسه نو پرونده فشکا الان آگنده در دنیا همین به محاکمه بین مجرم قبل از ثبوت جرم محکوم بی ممکنه اعدام بیبی زندان بیبی حد فی اجرا بی بعدش شاید نو دوتا جرمی ثابت بکنه أتاني الرجال الضلال بل سيدنا عمر رضي الله تعالی عنه وأصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همچین قاضی ته، همچین دادگاهش تشکیل نداتد که بیاین مردمان قبل جرمش محاکمہ بکنن این نکته بسیار مهمه که عمر قاضی با عدالتی بوده قاضی بوده بل چون قاضی بوده آیا مثل قاضی امروز بوده نه خیر قاضی بوده که آیا تعلیم یافته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم آیا حکم قرآن سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم أنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وثرا وجبال حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وثرا وجبال ولولا همین شخص همین مجوسی همین مجوسی ایرانی العصر نقش قتل سیدنا عمر پیاده کو در تاریخ 27 الحجاج در مسجد نبوی در محراب مدینت در محراب رسول الله صلی الله علیه وسلم چیزی که این شخص این نقشه مت اجرا کو به این نقشه شوم اجرا کو این مصیبت بزرگی بر مسلمانان یاو که عمر رضی الله تعالی عنہ در نماز مجروح کو با خنجری که غالبا در رواتب خنجر دو سر برد دو سر خنجریات سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ همین خنجر در شکم مبارک فرو بود سیدنا عمر در نماز بیهوش بود فقط همین اندازه تکبیر گوشت نماز انگا شروع نہ قرات ایک مقدار وانت عمر عبد الرحمن ابن عوف یہ دسیو بے نماز دی زیمہ کو اسرا جانشین و تہ نماز گے خلیفہ و تجے نائب ات قرار دا کہ تو نماز ادامہ دے مردما مگر در صفہ اول دوم سبو مقدار از مردم متوجہ ہوتے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرات بند دو مردمان کو باہر چالت بھی جاتا لہت سبحان اللہ کو کہ ممکن شاید فاتح لوٹی در نماز ممکنه خطا ایجاد میشه، سهو ایجاد میشه. برای آن مردمان در صف اول دوم ته کاملا متوجه بوده و این مردک بعدش که خنجر به شکم مبارک فرو گو شفایش که مسجد داره بل چون صفا به هم چسبته صفا هم چون معنی دیواری ته صفان اصحاب شنت وان در تقریبا 13 نفری زحمی کو 13 نفری مجروح کو از نماز گزاران از اصحاب پیامبر صلی الله علیه جلو این مرده گلاشو فرار کن از مسجد یک چی یک چادری سرش دور دا شی متوجه با من دستگیر بودن از مسجد انگه در نیحتد فما فلما ظنن الجو انه ماخوذ نحر نقشه بود وقتی دیش من دستگیر بودن از گفتار من نتوانم برم حالا خودکشی کو نحر بود و تا کشت همه هنجری جلب وست خودکشی کو الان جالب چیه یک موزی خدمت شما عرض کنید جمله معترضه ای که بسیار معتقده که این ملعون قبر در کاشانه بسیار معتقده بر همشی که این ملعون ابو لولو قبر پیش در کاشانه همین کاشان همین کاشان فورن زیارت و پیرو گنبود یا کس چایم شی همین ابو لولو یعنی شی در صورتی که این مرد خودکشی کن در مدینه چونکه قبر ته کاشان بود پس چه افسانه ای وجه چی صحت نیست چی افسانه چرا در کاشان بی؟ خب اگر در کاشانه بل فرض ماشی در کاشانه ہم آدھے کہ مجوسی عمل کیا ہو کاشان چرا زیادگاہ بی بی شو مجوسی ملعون خبیف شو چو مسلمان نبی تک زیادگاہ بی شو امام نبی تا شک ملحد بی دین مجوسی بی تا یک از افرادی بی تک بزرگترین راد مرد اسلام و شہادت رسین عمر فاروق کسی که رسول خدا علیه السلام در باب فضائل مناقب عمر کن اگر بعد از من پیامبر الله تعالی مبعوث بکرتی لو کان من بعد نبیا لکان عمر ای سیدنا عمر این شخص این مجوسی العاصل این ایرانی العاصل این مردک نهاوندی همین شخصیت به شهادت رسیده چونکا مروسی در شهر کاشان برایشی زیارتگاه جوان بوده هر سال برایشی سالگرد گرگیدی شان مسائلی که بعد ما کمی که دقت بکنی ما آگاه بیم از مسائل از مسائل تاریخ یک چیز سر در بیاری ما مروچ تمام مسائل با در دنیا چه اتفاقی کسی بل از مسائل تاریخ اسلام ما بی خبری چیه وجه لچک ماں مطالعے نہ کریں جو کریں وہ چیزاں ہم یاد نہ کریں دم والی نہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دواری برا گئی ضرور ہیں بردش به منزلی فانطلقنا معه صحابه شما گونه همراه بودیم امر رضی الله تعالی عنہ شما گو سیدنا عمر همراه بودیم به طرف منزلی مو واجه مجروح زخمیت برد منزلی رسیم و کان الناس لم تصبهم مصیبتا قبل یوم اذن مردمان در هنچی حالتی قرار گرفتن گویا که هیچ پنی مصیبتی تا به امروز برای مردم پیش نیفتد چرا چون دوران خلافت عمر بودن مردمان در راحتی کامل در آرامش کامل زندگی کرده بوده هیچ مصیبتی برای مسلمان پیش نیامده بوده وقتی این مصیبت یعنی مصیبت مجروح بودن سیدنا عمر پیشیا برای مردمان این مصیبت بسیار ناگوار بود بسیار دردمند بوده مسلمانان با این مصیبت اصلا گویا تنی وحدی برای مسلمان هیچ مصیبتی پیش نیامد بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم